Вона проіснувала до 1037 року і була замінена новою. Інші дослідники, знаючи, що цей висновок суперечить літописній етапі 1036 року повісті минулих літ, у якій говориться про це місце як про полівні града, вважали, що дерев'яна Софія стояла десь в іншій частині міста. Які ж докази подаються дослідниками на користь пізньої дати заснування Кам'яної Софії та будівництва нової кріпості? Перший і головний це обов'язковий зв'язок двох подій. Нападу на Київ Печенігів 1036 року і закладен на місці битви храму Софії року 1037-го. Переконливий на перший погляд цей аргумент вразливий у своїй основі. Адже коли б удалося довести, що битва з печенігами, так детально описана повістю минулих літ, під 1036 роком сталася на 20 років раніше, тоді довелося б пересунути на такий самий час і закладини Софії. Інший аргумент зводиться до того, що Ярослав Мудрий не міг розпочати будівельні роботи в Києві доти, доки не помер його політичний супротивник Мстислав Чернігівський. Його смерть сталася 1036 року, і на думку деяких дослідників цього питання стала поштовхом до прозріння Ярослава. Перейдемо до аналізу літописних статей 1036 та 1037 років Повісті минулих літ. Стаття 1036 року. Ярославу же сущу Новогороді, весть приде йому, яка печенезі отстоят Київ. Ярослав собрав вої многі, варяги и славены, приде Киеву и вниде в город свой. Ибе печенеги без числа. Ярослав выступи из града и сполчи дружину и постави варяги посреде, а на правой стороне кияне, а на левом крыле – новгородцы. Исташа пред градом. Печенези приступати по чаша. И отступишися на месте, и где же стоит ныне святая София, митрополия русская. Беба тогда поле вне града. Важное прочитание процитованной статьи виявляє в ній певні анахронізми та змістові невідповідності ситуації 1036 року. Відповідно до буквального змісту літописного повідомлення, під час битви Ярослава з печенігами на місці і дєже стоїть нині, тобто 1036 року Святая Соф'я, ще нічого не було. Отже, битва, після якої відбувся врочистий акт закладен Софії, сталася набагато раніше 1036 року. Виглядає недоречним у статті уточнення літописця, що Ярослав в вніде в город свой. Подібне роз'яснення після 20-річного князювання Ярослава в Києві незрозуміле. Натомість у статті 1017 року воно виглядає логічним. Адже на Київ претендував і Святополк. Отож, літописець, прихильник Ярослава, тим самим підкреслив його право на великокнязівський стіл. Важливим аргументом на користь того, що битва з печенігами відбулася не 1036 року, а 1017-го, є свідчення Еймундової саги. В ній, про що вже йшлося вище, битва описана близько до повісті минулих літ.